بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dunyoda ishlayotgan, dunyoda yashayotgan har bitta odam nimanidir maqsad qiladi. Nimanidir orzusida yashaydi. nimagadir yetishlikka harakat qiladi. Odamlar mana shu dunyoda maqsadlariga olib boradigan yo'lni tanlar ekan, ichida halol haromni farqiga bormaydigan, odamlarni haqlarini rioya qilmaydigan, odamlarga shu maqsadiga yetishlik yo'lida zulm qilishidan ham qaytmaydigan odamlar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalardan so'radilar, aytdilarki, "Atadruna manil muflis?" Muflis kim ekanligini bilasizlarmi deb so'radi. Sahobalar aytishdiki, "Ya Rasululloh, muflis degani bizda dinor dirhami va hech qanday bir dunyo matosi bo'lmagan odamni muflis deymiz" dedi. Hech narsasi yo'q odam muflis deyiladi. Deganda payg'ambarimiz aytdilar, "Muflis bu emas." Muflis shunday kishiki, qiyomat kunida namoz bilan, roza bilan, zakot bilan, sadaqa amallari bilan keladi, lekin unga zulm qilgan, buni haqqini yegan, buni or tekkan, bunga tuhmat qilgan ana shu zulm qilgan kishilarni haqlari olib beriladi. Nimasi bilan? Savoblari yoki gunohlari yuklatilanadi. Bugungi suhbatimiz mavzusi muflis kim? Insonlar dunyoda mana shu o'zi ko'z oldiga qo'ygan maqsadlariga yetishlik uchun intilar ekan aytdik. Ichida itoatda, ibodatda bo'lganlari bor, umuman ibodatdan uzoq bo'lganlari bor. Bir odam borki, namoz o'qiydi, roza tutadi, gunoh va savoblarni aralashtirib qiladi. Ya'ni hammamiz qatoriki bu yerda o'tirganlar ibodatimiz ham bor, alhamdulillah va bilib bilmasdan qilgan katta-kichik gunohlarimiz ham bor. Alloh taoloni adolat tarozisi o'rtaga qo'yiladigan qiyomat kunida shu kunda bilinadi kim haqiqiy maqsadiga yetdi, najotga yetdi, kim esa ziyonga kirdi. Bu dunyodagi ziyonlar, bu dunyodagi musibatlar, bu dunyodagi bankrotlik bizni tilda aytganda hech narsa emas. Faraz qiling, bitta odamni butun moli dunyosi kuyib ketdi. Hech narsasi qolmadi. Bola chaqasi o'lib ketdi. Bu uchun hayot tugadimi? Ha, rizqi bor bo'lsa nafas oladi. Rizqi bor bo'lsa yashaydi. Rizqi bor bo'lsa o'sha dunyosi ham bitta-bitta bo'lib qaytib keladi. Ayyub alayhisalom misol olmaymizmi? Lekin haqiqiy ziyonkor qiyomat kuniga borganda qilgan amallarining birortasini o'zini yonida turganligini topmasdan agar qilgan bo'lsa ham bu qilgan savobli amallari u zulm qilgan kishilarga olib berilib ularning gunohlari zolim yelkasiga yuklatilib jahannamga tushib ketgan kishi haqiqiy ziyonkor ekanligi mana shu kunda ma'lum bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Atadruna manil muflis?" Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu va la mata'. Muflis kim bilasizlarmi deb so'raganlarida sahobalar ha dinor dirhami hech qanaqa bir matosi yo'q odamda biz muflis deymiz deyishdi. Payg'ambarimiz aytdilar: Faqol innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa Muflis haqiqiy muflis. Mening ummatimdan bo'lgan muflis shunday kishiki, qiyomat kunida namozi, ro'zasi va zakoti bilan keladi. Keladi, lekin dunyoda buni so'kkan, bunga tuhmat qilgan, buni molini yegan, bunini qonini oqizgan buni urgan haqdorlari bilan keladi. Bunga savobidan olib berishadi, unga savobidan olib berishadi. Xullas, hali haqdorlar tugamasdan turib, qarzlari uzilmasdan turib savobi tugab qoladi. Shunda nima qilinadi? Mana shu zolimni, mana shu muflisni ustiga haqdorlarining gunohlari bitta-bitta yuklanadi va ana shu gunohlar sababli jahannamga ravona bo'ladi. Demak, muflis kishi Alloh taoloning huzuriga borib, birorta dunyoda qilgan savob avalini topolmagan kishi. Demak, biz aytayotgan dunyodagi muflis bu muflis emas. Dunyoda insonni muflis bo'lishligi, ya'ni qo'lidan dunyosini ketishligi, bir musibatga kirishligi, uy kuyish yoki e, pulidan ajrashligi Alloh taolaning taqdiri. Ba'zida bir insonni qilgan gunohlariga kafforat o'rnida o'tsa, Alloh taolo mehribonlik qilib yuvordi. Ba'zida Alloh taolo sinov qilib ham berib qo'yaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: imomi Termiziy keltirgan sahih hadisda Ibn Mas'uddan Laysal mu'minu bit-ta'ani valal la'ani valal fahishi valal bazi'i. Og'zimizdan shunday chiqib ketadi, so'yib yuboramiz. Shad la'nat o'qib yuboramiz. Payg'ambarimiz aytadilar, mo'min kishi kishi ta'na qiluvchi, la'nat aytuvchi, fahsh so'zlarni gapiruvchi va uyatsiz bo'lmaydi. so'kkan paytimizda mana aytyapmiz, buni so'kkan, buni burnini qonatgan, bunini qon oqizgan. So'kkan paytimizda kimidir biz nomiga, nomusiga tajovuz qildik. Unga zulm qildik. Albatta shu so'kkanimiz uchun qiyomatda Alloh taolo uni haqqini bizdan undirib beradi. Arziydimi? O'sha tilimizni ozgina tishlolmaslikni evaziga qiylanib yurib topgan savobimizni berib olishlik. Pokiza musulmonni shaniga tuhmat qilgan, sharaflariga bir bo'xton qilib haqorat qilgan odam o'zi bilmagan holda gunohi kabiralarni eshigini oldiga borib qolganligini sezmay qoladi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Ijtanibu sab'a mubiqot" halokatga olib boradigan 7 ta gunohdan saqlaninglar deganida ularning ichidan qoziful muhsanatil mu'minatil g'ofilat g'ofila bo'lgan, er, hech narsadan xabari yo'q, pokiza mu'mina ayollarni faxshda ayblashlik, bo'xton qilishlik. inson tuhmatga yoki bo'xtonga qolgan paytda oyog'i ko'tarmay qo'yadi. 7 qavat osmondan og'irroq nima bor desa, pokiza insonga tuhmat qilishlik. Ha, masha ham boradi o'shada deydi. Men ko'rganman, masha ham boradi deydi. Kimga aytasizlar dardingizni? Yana tuhmat qilayotgan odam rost haqiqatan shunday bo'lgan deb ahrayib qarab turadi ko'zingga. Nima deysan? Ha, Alloh bor hali deb qo'yasan. Xotirjam bo'linsinki, tuhmat qilinayotgan odam, bo'xtonga tuhmatga qolgan odam agar iymoni bo'lsa, xotirjam bo'lsin. Robbil alaminning huzuriga borganda Alloh taolo albatta haqlarni undirib beradi. Bandani haqiqiy muflisga aylantirib qo'yadigan amali qaysi? Muflis qilgan qaysi? Birinchisi zulm qilganligi, ikkinchisi odamlarning molini nohaqdan yeganligi. Qaytarib aytamiz, insonni muflis qiladigan ikkita ish. Birinchisi zulm qilishlik. Ikkinchisi ularni mollarini botil yo'l bilan, nohaq yo'l bilan yeyishlik. Endi insonni mana shu ikkita gunohga nima boshlaydi? Birolarning molini, mulkini yeyishlikka nima boshlaydi? Hech qachon to'ymaydigan nafsi, hech qachon qanotlanmaydigan nafsi va dunyoga bo'lgan xirsi. Birodarlar, o'zi hamma muammoimiz hasad bo'ladimi gina bo'ladimi yoki qandaydir bir narsaga intilish bo'ladimi surishtirib kelsangiz-chi, rizq haqidagi tushunchasini kallasi va qalbida to'g'ri hal qilib olmaganligiga taqaladi siz hasad qilmang birovga chunki siz hasad qilganingiz bilan u kamayib qolmaydi siz kuyikmang palonchi manaqa bo'lib ketdi deb demak alloh taolo bugun shuni rizqiga shu narsani yozgan Siz rozi bo'lsangiz ham, bo'lmasangiz ham hal qilingan bu narsa. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurigan. Menikini yeb ketaveradimi shunday desa, yo yeb ketmaydi. Ishonavering, dunyoda agar Alloh olib bermasa, Alloh hakim zot, demak oxiratda olib beradi. Xotirjam bo'laylik. Iymon nima? Iymon siz uchun yozilgan narsa adashib boshqa birovga ketib qolmaydi. Birov uchun yozilgan narsa adashib sizga kelib qolmaydi. Shuni tushunmagunimizcha iymonning lazzatini tota olmaymiz, birodarlar. Diqqat qilamiz, qaytaraman. Siz uchun yozilgan narsa adashib boshqa birovga ketib qolmaydi. Va birov uchun yozilgan narsa adashib sizga kelib qolmaydi. Shuni tushunib olmagunimizcha iymonning nimaligini tushunmaymiz. Xotirjam bo'laylik. Alloh taolay aytadi: innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara va sayaslawna sa'ira. Yetimlarning mollarini zulm yo'li bilan yeydigan kimsalar hech shak shubhasiz qorinlariga olov yegan bo'lurlar va albatta dozoqqa kirajaklar. yetimlarni molini zulman yeganlar. Bu o'ylamaylik, yetimni qo'lidagi nonini olib olishlikni tushunmaylik yoki cho'ntagidagi pulni olib olishni tushunmaylik. Avvalgi ma'ruzalarda aytganmiz, boquvchisidan ajrab qolgan beva ayol sag'ir bolalari bilan qolib ehson qilgan bo'lsa, shuni ehsoniga kirib yeyotganlar o'ylabroq yesin qondaga nima yeyotganligini. Yana qaytaraman ko'p aytganman buni hoji akalar. Ehson debdi aytdimi, so'raylik kimligini, yevormaylik qonimizga har xil narsani. Endi aytib qo'yibdi-da, nima qilaylik endi, bo'lmasa xafa bo'ladi. Bo'pti, boramiz. Boramiz, yig'ilib bir 500 500 dan. o'ntasi tasi 5000 bersin, yeb chiqib kelsin 1000 so'm bersin, 4000 qo'yib chiqib kelsin Mana shunda kirsin. Shuning uchun yetimni molini yeyotganlar deganda birodarlar faqat u endi agarda haligi mm, pul bo'linayotganda pensiya bo'ladimi, pasoviy bo'ladimi, shuni yeyayotgan odamlar bo'lsa ham diqqat qilsin. Agar shunaqa joyda ishlaydigan odam bo'lsa oramizda. Teshib chiqadi. Juda xuni teshib chiqadi. Bir yil bo'lmasa keyingi yil, keyingi yil bo'lmasa o'lguncha teshib chiqadi. O'zi teshib chiqqani yaxshi. Nimaga? Oxiratga qolmasin. Odamlarni odamlarni haqlarini, mollarini zulman yeyishlik deyilganda yana bir odam borki qarz oladi. Olayotib turib berish niyati bo'lmaydi. Olayotganda bermayman deb oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriyda keltirilgan hadis, Imom Buxoriyda Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallohu anhu. Kim odamlarning molini olsa, olib uni ado qilishlik niyati bo'lsa, Alloh albatta ado qiladi. berish niyatida olayotgan bo'lsa, bugunmi, ertagami, yangi yilmi beradi. Alloh nima deyapti? Men ado qilaman deyapti. Va man ahada yuridu itlafaha atlafahulloh. Endi kim molni olib uni yo'q qilishlikni xolasa, ya'ni bermaslikni xolasa, Alloh uni yo'q qiladi. Yoki yolg'on qas yolg'on qasam bilan odamlardan pul oladi. Odamni ishontirib, molini olishiga uchun yolg'on qasam ichadi. Allohga qasam kelyapti mana beraman deydi. Allohga qasam bo'ldi shunaqa deydi, hal bo'lmagani. Allohning nomini o'rtaga qo'yib turib, oladi da, bermaydi. Mana shu ham odamlarni molini zulman yeyishlik bo'ladi. Qiyomat kunida insonni muflisga aylantiradigan amallardan. Payg'ambarimiz aytdilar, kim bir musulmon haqqini qasam bilan olsa, ya'ni qasam ichib oldi, lekin yolg'on edi bu qasami yoki berishlik niyati yo'q edi, Allohning nomini o'rtaga qo'yishdi, berishdi. Olib turib bermaydigan bo'lsa, jahannam unga vojib bo'ldi, jannat harom bo'ldi deganida bir kishi yo Rasululloh arzimagan narsa bo'lsa ham bo'laveradimi dedi. Tuya yeydigan cho'p, tuya yeydigan yantoqni cho'pichalik narsa bo'lsa ham dedi. Juda beparvo bo'linadi, haligi atyorka bo'ladi, ro'zg'orchilikda. Ha, ombir bo'ladi, yo bozorda, do'konda savdo qilayotganda bir paket bo'ladi yoki ip bo'ladi, birodarlar. Yantoqni tikani qanchalik bo'ladi? Shunchalik narsa bo'lsa ham norozi qilib zulman oldingmi, ko'rmay qoldimmi bilmay qoldimmi qiyomatda javob berasan deyapti. Demak, qiyomatda Alloh azza va jalla sizni hisob-kitob qilishlikka sabab bo'lyaptimi shu kichkina tikan, demak bu kichkina narsa emas. Chunki qiyomatda Allohning oldida turganda har bittamiz o'zimiz javob beramiz, boshqalar bilan ishimiz bo'lmaydi, ishonaveringlar Boshqalarni yeb ketayotganini o'ylab siqilganingiz bilan o'zingizni ezganingiz qoladi, hech narsa o'zgarmaydi. O'zingiz hech narsa yemayapsizmi, birodar ekan? Mana shu narsa bilan ovora bo'ling. Quyidagi hadis Imom Buxoriy sahihlarida keltirilgan Abu Hurayra roziyallohu anhu Qala Qolalloh azza va jalla: "Thalathatun ana hasmuhum yawmal qiyamati." Men deyapti Alloh taolo, 3 kishini husumatchisi bo'laman. Qiyomatda 3 kishi bilan husumatlashaman. Rajulun a'to bi summa ghadar va rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu va rajulun istajara ajiran vastawfa fastawfa minhu va lam yuti ajrahu. Imom Buxoriyda. 3 ta odam bilan men husumatlashaman deydi Alloh taolo. Birinchisi, men uchun bir narsa beriladi unga. Oladida xiyonat qiladi. Ya'ni omonat deydi, turib turing deydi, Alloh uchun deydi, ushlab turish omonat deydi, xiyonat qiladi. Xor kishini qul deb sotib yuborib, shuni pulini yegan kishi bilan husumatlashaman deydi Alloh. Ya'ni yolg'on savdo deb qo'ying, endi biz zamonimizda qul yo'q bo'lsa, yolg'on gapirib, mo tozasini berishlik. Uchinchisi, bu keng tarqagan narsa bir xizmatchini ishga solib undan foydalanadi, lekin haqqini bermaydi. Ustalar, ustalar ishni qilib qo'yganingizlardan keyin haqiqatni bermasdan har xil bahona bilan haydab o'rayotgan bo'lsa, o'sha odamga rahmat deyish kerak. Chunki o'shuncha pulni siz oxiratga o'z o'tkaza olmasdingiz. <laughs> Chunki 10 ming so'mdir yoki 20 ming so'mlik qilgan xizmatingizdir. Siz o'tkaza olmasdingiz uni. U sizni joningizni qiynab yurib nima qilyapti? Ya'ni yana kuni o'taveradi hali ustani. Ustalar yaxshi tushunishadi bu narsani. Shuning uchun xotirjam bo'laylik. Agar ustani, bir xizmatchini, hunarmandni ishlatib turib, haqqini bermasdan chiqarib yorayotgan odam bo'lsa, sizni yoningizni kim olyapti? Men o'zim husumatchisi bo'laman. Xotirjam bo'lib undirib beradi Alloh taolo. Qiyomat kunida og'irligi sababli, og'ir gunoh bo'lganligi sababli hal qilinadigan ishlarning birinchisi bu qonlar. Qola Nabiy sallallohu alayhi vasallam muttafaqun alayhi bo'lgan hadis Ibn Mas'uddan avvalma yuqdo baynan nasi yawmal qiyamati fid dima. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, qiyomat kunida insonlar o'rtasida hukm qilinadigan ishlarning avvalgisi bu qonlardir. To'kilgan qonlar har bitta tomchisiga javob beriladi. Ya'ni islom shariati islom yaratilinadi. Bir musulmon boshqa bir musulmonni qonini to'ymabdimi? Demak, bu yaxshi yashayapti. Ya'ni bu xayriyatda buni qilayotgan hamma ishlar joyida bo'ladi. Nima qilmaganligi uchun? Qon to'ymaganligi uchun. Bir mu'minni nohaqdan zulman o'ldirilishligi birodarlar, zulman o'ldirilishligi Alloh taoloning nazdida dunyoni vayron bo'lib ketishligidan ko'ra og'irroq ish. bitta musulmonni qon nohaqdan to'kildi yoki dunyo vayron bo'lib ketdi. Qaysinisi Alloh taolaga yengilroq desa, dunyoda vayron bo'lib ketgani yengilroq. Shuning uchun qon to'kkanlar hech o'lamasinki, agar tavba qilmasa, istig'for etmasa, Allohga qaytmasa, holivoy bo'ladi. Allohdan taqvo qilishlik kerak, roziligiga intilishlik kerak. Kim Allohdan taqvo qilsa, Alloh o'zi saqlaydi. Kim Allohni o'ziga suyansa, Alloh taolo o'zi kifoya qiladi. Qiyomat kunida Alloh taolaning adolat tarozisidan kim omonda bo'ladi? Ya'ni bu taroziga qo'yilayotganda insonlar xatarda bo'ladi, xavotirda turadi nima bo'lar ekan deb. Kim omonda bo'ladi? Ehtimol bir odamlar o'zlari ko'p savob ish qilgandir. Roza tutgan, zakot bergan, haj qilgandir ehtimol, lekin hayotda odamlarda haqlaridan qo'rqmaganligi uchun shu qilgan ishlar sababli boyaga qilgan savobli amallar habada bo'lib ketadi. Va haqdorlarni haqqini ado qilishlikka beradigan savobi tugagandan keyin ularda gunohlarni bitta-bitta ko'taradi, jahannamga tushadi. Alloh Karim zot. O'zini haqqini Alloh taolo kechadi, Alloh taolo avf qiladi. G'afurur Rohim. Qur'onda Alloh taolaning ismi sifatlari zikr qilar ekan, eng ko'p zikr qilinadigani G'afurur Rohim. Gunohlarni kechirguvchi, mehribon zot. Alloh kechiradi, lekin bandalari kechirmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Imom Buxoriydan bu hadis, Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irzihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawma qoblan la yakuna dinarun wala dirham. Kimning ustida mu'min birodarining mazlamasi, ya'ni haqqi bo'lsa, dinor va dirham bo'lmaydigan kundan avval bugun hal qilsin. pulini olganmi, so'kkanmi, haqorat qilganmi, g'ibat qilganmi? Chunki agar uning qarzdorning solih amali bor bo'ladigan bo'lsa, haqdorning miqdoricha savobidan olinadi. Buxoriydan bu hadis. Qarzdorning hasanatlari yo'q bo'lsa, haqdorlarning gunohlaridan yuklatiladi. Ertaga qiyomat qoyim bo'lganda dinordir ham bo'lmaydi. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shunday xitob qiladi. innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda robbikum tahtasimun ey Muhammad alayhisalom hech shak shubhasiz siz ham o'lguvchidirsiz ular ham o'lguchidirlar so'ngra albatta sizlar qiyomat kunida parvardigorlaringiz huzurida bir-birlaringiz bilan talashib tortishursizlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotini eslaylik dunyodan ketar soatlarida kimi menda haqqi bo'lsa ovozsin deganda kim chiqdi Ukkosh otimni Muhsin chiqdi. Ya Rasululloh, siz meni qamchi bilan urgan edingiz dedi. Agar bu narsa yengil narsa bo'lganda payg'ambarimiz dunyodan ketar, oxirgi lahzalarida odamlarning haqqini so'ramas edi. Avvaliy oxirgi gunohlari kechirilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, rahmatan lil alamin bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, jannat eshigini birinchi bor taqlatadigan payg'ambarimiz alayhisalom dunyodan chiqib ketayotib, sahobalar rozi bo'ladi hammasi. birortalarida menda haqqi bo'lsa ovozsin dedi. Rasululloh vafot qiladigan holatda turibdi. Ya'ni shundayki, ko'tarib urganida beqasddan tegib ketgan edi. Olib kelinglar dedi Rasululloh. Olib kelishdi qamchini. Kuragini tutib berdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qaysi yuragi bilan uradi? Ya Rasululloh, meni kuragim ochig'ida siz urganingiz dedi. Ko'ragini ham ochib berdi. Qamchini tashab payg'ambarlik holidan o'pib payg'ambarimiz bag'riga bosdi. Rasulullohki bitta qamchi urib qo'yganiga dunyoda qolib ketmasin deb turib hisob kitob tiqib ketayotgan bo'lsa, bu ummat nima qilish kerak? Biz kunda til degan qamchi bilan chakan odamlarga ozor beryapmizmi? Jag'imizdan chiqmasdan chakan odamlarda haqqini yeyapmizmi? G'ibat qilyapmizmi, tuhmat qilyapmizmi, shikoyat qilyapmizmi? Rasululloh bilan bizga ibrat. Shu oyat nozil bo'lganda, mana quyida oyat o'qiymiz. Zubayr ibn Avvom ya Rasululloh, dunyoda oralarimizda bo'lib o'tgan habitni ishini qaytariladimi? Payg'ambarimiz ha deb javob berdilar. Shunda Zubayr ibn aytdilarki, Allohga qasam, ish albatta og'ir ekan dedi. Nima uchun og'ir? Chunki bu kunda bitta bosilgan qadam ham kechirilmaydi. Bitta aytilgan so'z ham kechirilmaydi. har bittasiga komil suratda mukofot yoki jazo olinadi. Abdulloh ibn Nays roziyallohu anhu aytadi: "Men Rasulullohni shunday deganini eshitdim. Rasululloh aytdilar: "Bandalar yoki odamlar qiyomat kunida xatna qilinmagan va buhman bo'lgan holda Alloh taoloning huzurida turadilar." Xatna qilinmagan buhman hollarida. Ya Rasululloh, buhman degani nima degani deganida oldilarida hech narsasi bo'lmaydi. qip yalang'och, xatna qilinmagan, hech narsasi yo'q holda turadilar. So'ngra yaqindagilar eshitgandek, uzoqdagilar ham eshitadigan ovozda nido qiluvchi nido qiladi. Yaqindagilar qanday eshitayotgan bo'lsa, uzoqdagilar ham shunday eshitadi bu nidoni. Nido qiluvchi aytadi: "Men podshohman. Men dayyanman. Hali ustida mazlamasi bo'la turib, Men uni hisob kitob qilmagunimcha ahli jannatlarni jannatga kirishlari, dozoq ahllarini dozoqqa kirishlari lozim bo'lmaydi. Agar u mazlamasi bir shapaloq bo'lsa ham. Qaytaramiz. Men malikman, men dayyanman deyapti Alloh taolo. Hal odamlarni haqlarini bir-biridan olib berib, rozi qilmagunimcha jannatinglar jannatga kirmaydi, dozoqinglar dozoqqa kirmaydi. Agar u mazlamasi bitta tarsaki bo'lsa ham. Shunda sahobalar yo Rasululloh ha u kunda xatna qilinmagan, yonida hech narsasi yo'q holda turadi deyapsiz ku Qana qilib hisob kitob qiladi deganida savob va gunohlari bilan hisob kitob qilinadi. U kunda yo savobingiz bo'ladi, yo gunohingiz bo'ladi. So'ngra payg'ambarimiz quyidagi oyatni o'qidilar. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innalloha sariyul hisab. Bu kunda har bir jon o'zi qilgan ish amali bilan jazolanadi. Bu kunda hech kimga zulm qilinmas. Albatta Alloh tez hisob kitob qilguchidir. Allohdan taqvo qilish zarur. Bandalarning haqlaridan qo'rqishlik zarur, zulmdan qo'rqishlik zarur. Chunki qiyomat kunida zulm inson ustidagi zulmatlarga sabab bo'ladi. Alloh taolo har bir zolimdan ishonaveraylik, har bitta zolimdan mazlumning haqqini komil suratda olib beradi. Xotirjam bo'laylik. musulmon odamni qalbiga nima taskin beradi zulm ko'rganda? Ha, Alloh bor deb qo'yadi. Xotirjam suratda Alloh bor, Alloh olib beradi degan xotirjamlik bag'ishlasin bu so'z bizga. Chunki birodalar, siz subhan robbiyal a'lo deyotgan Allohning musulmon bandasi bo'lib tursangiz, peshanangizni sajdaga qo'yib, qanday qilib siz haqqingizni olib bermasin? Axir hayvonda hayvonda haqqini qoldirmaydi Alloh taolo. E aqli yo'q hayvonda. Unga shariat taklif qo'ymaydi hech qanday qanaqadaqa. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam La tu'addunna al-huquq ila ahliha yawm al-qiyama hatta yuqadul shatil jalha min ash-shatil qarna. Qiyomat kunida haqlarni egalariga albatta ado qilasizlar. Hatto shoxsiz qo'yga shoxli qo'ydagi haqqini ham beradi. Ha, endi shoxi bor qo'y bilan shoxi uzishsa, albatta shoxi bor qo'y ezib qo'yadi, narga shoxi yo'qdi. E halol bu. Hayvonni, hayvonda haqi qolmayotganda siz xotirjam bo'ling. Siz Allohni la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan yaxshi ko'rgan bandasiz. Siz Alloh aziz qilgan peshanasini masjidga kelib sajda qo'yayotgan odamsiz. Siz Alloh yaxshi ko'rgan, o'zingizni haromlardan tiyayotgan, qo'lingizdan kelgancha taqvoga intilayotgan bandasiz. Qanday olib bermaydi Alloh taolo? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan muttafaqun alayhi bo'lgan hadis Adi ibn Hotam toyi roziyallohu anhudan Rasul aytadilar: "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu robbuhu, laysa baynahu va baynahu turjuman." Rasul aytdilar: Mana shu mavqifni jinday his qilishga harakat qilaylik. Jinday mulohaza qilaylik. Mana eshitamiz hozir shu o'ringa o'zimizni qo'yib ko'raylik. Sizlarning har biringizga Robbisi so'zlaydi. Robbisi bilan uni o'rtasida birorta tarjimon bo'lmaydi. O'ng tomoniga qaraydi. O'zi bilan olib kelgan narsasi amalidan boshqa narsani ko'rmaydi. Chap tomoniga qaraydi, o'zi bilan olib kelgan amalidan boshqa narsani ko'rmaydi. Oldiga qaraydi. Oldida, ro'parasida jahannamdan boshqa narsani ko'rmaydi. O'zingizlarda deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, yarim dona xurmo bilan bo'lsa ham jahannamdan saqlab olinglar. O'zimizni qo'yib ko'raylik shu o'ringa. Robbimizni ro'parasida turibmiz. Ro'paramizda jahannam turibdi. O'ng tomonimizda ham, chap tomonimizda ham hech narsa yo'q. Holimiz nega kechadi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim bir marta subhanalloh desa, alhamdulillah desa, va la ilaha illalloh, Allohu akbar desa, jannatda bitta ko'chat ko'chiriladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, kim subhanallohi va bihamdih desa, 100 marta bir kunda bir kunda 100 marta subhanallohi va bihamdih desa, Alloh taolo bu bandani gunohlarini o'chiradi. Agar uning gunohlari dengizning ko'pigichalik ko'p bo'lsa ham. Ayta olmaymizmi shuni? Qodir bo'lmaymizmi? Endi o'shuncha narsani aytsak-ku, shuncha savobni qilsak-ku, lekin birodarlar, odamlarda haqqidan qo'rqmayotgan bo'lsak, bu amallarimiz siz bilan bizga foyda bermay qolishi mumkin. Bugungi darsimizni Imom Zahabiyning Kaboir kitobidan bir hikoya bilan tugatamiz. Bir zamonlarda bir kishi bo'lgan, nihoyatda bir quvvatli, zolim bo'lgan kishilarning yonida yordamchi bo'lib yurar edi. Zolimlarga yordamchi edi. Dengizni bo'yidan o'tib ketayotsa, bir baliqchi katta baliqni tutib chiqarib kelyapti dengizdan. Haligi zolim zulm qilib o'rgangan zolimlar oldida yuradi, menga berasan mana baliqni. Hali baliqchi bermayman dedi. Nimaga senga berar ekanman? Bu meni bola chaqamning rizqi. Olib borib sotaman, bola chaqamga sarflayman buni dedi. Shunda boyagi quvvatli kishi bir urdida baliqni qo'lidan tortib olib ketdi. Zulm ko'rdi baliqchi. Duo qildi. Parvardigor, meni zaifligimdan foydalanib, menga zulm qilib, bola rizqini tortib ketdi. Parvardigor o'zing ko'rding, quvvatingni, qudratingni, azamatingni bir ko'rsatib qo'y bunga dedi. Baliqni ko'tarib ketyapti-da, haligi baliq chinchalog'ini tishlab oldi. Bordi, bir kun o'tdi, ikki kun o'tdi, chinchalog'idagi og'riq qattiq bo'lib ketdi. Tabibga bordi, kesish kerak dedi. Kesmasang kaftingga o'tib ketadi dedi. Chinchalog'ini kesishdi. Işte. Bir qancha vaqt og'riq to'xtagan bo'ldida, keyin u og'riq kaftiga ham o'tdi. Yana chidamasdan yurdi. Tabibga boruvdi, tabib kaftini kesishlik kerak, chig'anog'ing yetmasdan turib dedi. Kaftini ham kesishdi. Ozgina og'riq qolgan bo'ldi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin chig'anog'ida ham og'riq o'tdi. Chig'anog'ini ham kesishdi. Yana ozgina vaqt o'tdi. Yelkasidan kesishlikka majbur bo'lishdi. Aytishdiki, yelkandan kesib olmasak qo'lingni badaningga o'tib ketadi, o'lasan deyshti. Yelkasidan kesishdi. Yelkasidan kesgandan keyin tabib so'radi. Sen nimaga bunoqa bo'lyapsan? Axir odatda bir keskanda to'xtar edi. Biror bir ayb ishing bormi, gunohing deganda baliqchi bilan qilgan muomalasini eslatdi. Shunda tabib aytdiki, "Ey bechora" dedi. sen o'sha mazlumni qaytib borib rozi qilib qo'yganingda bunaqa qilib qayta-qayta qo'lingni kesishlikka to'g'ri kelmas edi. Endi tezroq bor, badaningga o'tib ketmasdan turib, kechirim so'rab, tavba qilib rozi qilib olgin hali baliqchini dedi. Istab, istab borib topdi. Topib oyog'iga yiqildi. Meni holimni ko'rib, rahming kelsin. Men senga zulm qilganman, meni kechir dedi. Kimsan sen deb so'raganida falon vaqtda sendan balani qo'lingdan tortib urib olib ketganman dedi. Meni haqimga duo qilganmiding shunda deganida, ha duo qilgan edim. Parvardigor meni zaifligimdan foydalanib, meni haqqimni olib ketdi, bolacha rizqini olib ketdi. E o'zingni qudratingni, azamatingni, buyukligini bir belgisini ko'rsatgin degandim. Boyagi zolim Robbim senga ko'rsatdi, duoingni ijobat qildi. Qudratini ko'rsatdi, endi meni kechirgin dedi. Hali kishi kechirdi. Zolim aytdi, Alloh taologa istig'for aytaman, tavba qilaman va qaytib zolimlar diyorida yordamchi bo'lmayman, ularning eshigini tagida turmayman dedi. Tavba qilib, zulm qilgan odamini roziligini oldi. Endi qancha-qancha odamlar bor, zulmni ochiq qilib yurib, jinam tegmayapti ularga. Bilingki, Alloh taolo beparvo qo'ymayapti. Alloh taolo tashlab qo'ymaydi, Alloh taolo muhlat beradi. Alloh taolo muhlat beradi, tashab qo'ymaydi. Vala taqsabannalloha g'ofilan amma ya'maluz zolimun. Allohni Alloh taolo aytayapti. Allohni zolimlarni qilayotgan ishlaridan g'ofil deb sanamanglar deydi. Innama yuakhiruhum yawmin tashqasu fihi al-absar. Ha ko'zlari shunday ochilib qatib qoladigan kunga kechiktirib qo'yapti. Alloh subhanahu va taolo odamlarga zulm qilishlikdan, bandalarni haqoratlashlikdan o'zi panoh bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.